chapter 11 Ende tis ASTENON Lazarus apo Bethanias ectes comes Marias kai Marthas tes Adelphes autes Ende Maria he alepsasa ton curion muro kai ek maxasa tus podas autu tais thrixin autes heis HO adelphos lazaros esthenae Apestelan un hai adelphai pros auton legusai curie ide hon phileis asthene accusas de ho jesus epen haute he asthenea uk estin pros thanaton al huper tes doxes tu theu hina doxas the ho huios tu theu de autes egapa de ho jesus ten Marthon kai ten Adelphain autes kai ton Lazaron hos un ecusen hoti astene tote men emenen in ho ein topo duo hemeros epeta metatuta lege tois mathetais agomen eis ten judaian palen legusen auto hoi mathetai rabbi nun et zeitun se lethasai hoi judaioi kai palen hupages eke apokrithe jesus uki dodeka esen horai tes hemeras ean tis peripate en te hemera u PROSCOPTE, hoti TO fos tu cosmu tutu blepe eam de tis peripate in te nucti proscopte hoti fos uc esten in auto. Tauta epen, cae metatuta lege autois, Lazaros ho philos hemon cecoi metai. Alla por iuamai hina ex upniso auton. Epon un hoi mathetai autu, curie, e che coi metai sothesetai. E reque de hoiesus Iesus peri tu thanatu autu. E kenoi de edoxan hoti perites tes coi meseos tu hupnu lege. Tote un epen autois hoiesus paresia. Lazaros apethanen. Kai kai de humas in a pistiusete hoti uc e main ecce ala agomen pros auton. Epen un thomas ha legomenos didumos tois sum mathetais agomen kai hemes hina apothanomen met autu. Elthon un ha Iesus huren auton tesaras hemeras ede econta conta in to mnemeo. En de he Bethania ingus ton hierosolumon hos apo stadion decapente. Cae paloi ec ton judaion ele luthesan pros tas peri marthan cae marian hina paramuthesontai autas peri tu Adelphu auton he un martha hos ecusen hoti jesus urcatai hup entesen auto maria de ento oiko e epen un martha pros ton jesun curie e es hode ha adelfos mu uk an etethneke alla kainun oida hoti hosa an aitesei ton theon dose soi, ho theos. Lege aute ho Iesus anastasetai ho adelphos su. Lege auto Martha, oida hoti anastasetai in te anastase in te escate hemera. Epen aute ho Iesus ego eimi he anastasis, kai he Zoei, ha pistuon es eme can apothane zesetai kai pas zon, kai pistuon es eme u me apothane es ton aiona, pistues tuta lege auto nai curie ego pepistuca hoti su e ha christos ha huios tu theu ha es ton cosmon urcomenos, cae tauta e pusa apelthen cae e marian ten adelphain autes, lathra e pusa ho didascalos paresten cae phone se. Ecene hos ecusen egeretai tacu cae urcetai pros auton. Upo de ele luce ho Iesus es ten comen al ein ento tapo hapu hup ein tesen auto he martha hoi un judaioi hoi ontes met autes in te u oikia kai paramuthumenoi autein idontes ten marian hoti takeos anestei kai ex elthen e koluthesan autei legantes hati hupage eis ta mnemeon hina clause eke. He un Maria hos elthen hapu ein ha Jesus idusa auton epesen autu eis tus podas, legusa auto curie e eis hode uk an apethanen mu ha adelfos Jesus un hos Eden autein Claiusan kai tus sunel fontas aute Judaius Claiontas ene bremesata to pneumate kai etaraxen he auton kai epen pu tethekate auton legusen auto kurie erku kai ide eda crucen ha jesus elegon on hui judaioi ide pos e auton. Tines de ex auton epon uc e dunata hutas ha anoixas tus ophthalmus tu tuflu poiesai hina cae hutas me apothane? Iesus un palin embrimomenas en he auto ercatai es ta mnemeon, en de spelaion kai lithos epiketo ep auto. Lege ho Jesus arate ton lithon. Lege auto he adelfe tu tethnekotos Martha, curie ede odze tetartaios gar esten. Lege aute ho Jesus uc epon soi hoti ean pistiuses, opse ten doxan tu theu eran un ton lithon hu ein ha technikos ke menos ha de jesus eren tus ophthalmus ano kai epen pater eucharisto soi hoti ekousas mu ego de eden hoti pantate mu aques ala dia ton oclon ton periestota epon hina pistiusosin hoti su me apestelas. cae tauta epon fone megalei ecraugasen ladzare duro exo, cae ex elthin ha tethnecos de demonos tus podos cae tas ceras, cai riais, cae he opsis autu sudario peri ederita lege autois ha JESUS lucete auton kai afete hupagen paloi un ecton judaion hoi elfontes pros TIN marian kai theasamanoi ha epoiesen ha JESUS epistiusan ES auton tinis de ex auton apelthon pros tus pharisaeus kai epon autois ha epoiesen ha Iesus. Sunegagon un hoi archieres, kai hoi pharisaeoi sunedrion, kai elegon te poiumen, hote hutos ha anthropos pala semea poie. Ean afomen auton, hutos pantes pistiususen es auton, cae eliusantai hoi romaioi, cae arusen hemon, cae ton topon, cae ta ethnos. Hes de tis ex auton, ca iafas archierius on, tu iniautu ecenu, epen autois, humes uc oidete uden. Ude dialogit zest there, hote sum phore hemin hina hes anthropos apothane huper tu lau kai me holon to ethnos apoletai tuta de af heau tu epen, apen ala archierius on tu eniautu ekenu pro effetiusen hoti emelen jesus apothenisken huper tu ethnus. Kai uk huper tu ethnus monon al hina kai ta tekna tu theu ta diascorpis mena sunagage eis hen. Ap ekenes un tes hemeres sunebuliusanta hina apoctenosin auton. Jesus un ucete paresia periepete in tois judaeois ala apelthen ekathen eis ten koran engus tes uremu eis ephraim legomenein polin kake diatriben meta ton matheton autu ein de engus ta pasca ton judaeon kai anebesan poloi eis hierosoluma ectes coras pro tu pasca hina hagnisosen he autus. Et zetun un ton Iesun cae elegon met alelon en to hiero hestecotes te doce humin, hati u me elthe eis ten heortein? Dedo cesan de, cae hoi archieres, cae hoi farisaioi, en tolen, hina EAN GNO PU ESTEN MEN USE HOPOS PIASOSEN AUTON.